Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya umat Sayyidina Muhammad adalah sebaik-baiknya umat dan hendaknya kita sebagai umat Sayyidina Muhammad selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat yang begitu besar yaitu nikmat dijadikannya kita sebagai umat Sayyidina Muhammad karena para anbiya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu mereka sangat berharap besar untuk menjadi umat Sayyidina Muhammad diriwayatkan suatu kala Nabi Allah Musa alaihi salam membaca kitab Allah yaitu kitab Taurah dan di lembaran yang beliau baca tertuliskan di situ Allah menceritakan tentang umat yang begitu agung dan mulia umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam pun mengangkat tangannya seraya berkata, Ya Allah, Ij'alha min ummati Ya Allah jadikanlah mereka adalah umat-umatku ya Allah Jadikanlah mereka orang-orang yang kau katakan mereka adalah golongan umat yang terbaik Jadikanlah mereka umatku ya Allah Kemudian Nabi Allah Musa AS membuka lembaran berikutnya Dan ternyata juga ada cerita tentang umat yang begitu agung dan mulia Beliau pun mengangkat tangannya kembali dan mohon kepada Allah. Ya Allah, aku minta kembali jadikanlah mereka yang kau ceritakan dalam kitab Taurat ini sebagai umatku, Ya Allah. Kemudian Allah pun menjawab doa Sayyidina Musa alaihi salam. Wahai Musa, ketahuilah itu bukan umatmu. Itu adalah umat yang aku ciptakan untuk Sayyidina Ahmad. Itu adalah umat yang aku ciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Musa pun mengangkat tangannya kembali seraya berkata, "Ij'alni min ummati Ahmad ya Allah." Ya Allah, jadikanlah aku kalau begitu termasuk golongan umat Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa salam mengharapkan dirinya untuk masuk ke dalam golongan umat Sayyidina Muhammad. Itu saking mulianya betapa besar kemuliaan yang telah didapatkan oleh umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ditakdirkan hidup di akhir zaman ini masuk ke dalam golongan umat Sayyidina Muhammad. Ini adalah keagungan dan kenikmatan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal bagaimanakah kita mensyukurinya? Dengan cara apa kita mensyukuri atas nikmat ini? Nikmat dijadikannya kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Hadirin, hadirat kita di malam hari ini masuk pada malam satu Rabiul Awal kita masuk dalam bulan yang mulia Bulan yang begitu agung Bulan yang dimuliakan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai-sampai Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi mengatakan dalam syairnya Mawaidul khair mabsutah semua kebaikan ini ter terpaparkan fi syahri tahan nabiyil mukhtar wulid semua kebaikan yang ada di dunia ini terpaparkan sudah ada di depan mata kita kapan itu tatkala masuk ke bulan Rabiul Awal bulan dilahirkannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Habib Ali mengatakan bahasanya di bulan ini kita sekarang sudah masuk di tanggal 1 Rabiul Awal. Besok sudah tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau menurut hitungan tanggal Islam yaitu Hijriah, masuknya waktu berpindahnya tanggal tanggal sekarang dengan tanggal berikutnya dihitung dari waktu Maghrib. Berarti kita sekarang sudah masuk ke tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau untuk tanggalan Masehi dihitungnya mulai jam 12 jam 12 malam. Tapi kalau bulan Hijriah tanggalnya masuknya mulai jam masuknya waktu maghrib dan kita sekarang sudah masuk di tanggal 1 Rabiul Awal bulan yang begitu mulia. Kita sudah masuk di bulan yang begitu mulia, bagaimanakah kita untuk memuliakan bulan ini? Bedakan bulan ini dengan bulan-bulan yang lain, tambah amal kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kesempatan yang begitu besar. Kesempatan di bulan ini Rasulullah sangat berharap kepada umat-umatnya yang ingin mendekatkan dirinya kepada Rasulullah. Dengan apa kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah? Dengan memperbanyak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita katakan kita harus banyak mengingat Rasulullah? Percuma kalau kita ini hadir majlisul ilim dapat mauidhah hasanah, dapat tausiah, diajari tentang ilmu oleh guru kita, akan tapi hati kita tidak bersambung dengan Rasulullah. Ketahuilah hadirin, hadirat kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin bahagia di dunia ikuti cara hidup Rasulullah. Kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala cintailah Rasulullah. Bahkan diriwayatkan kelak di padang mahsyar saat kala kita dibangkitkan kita ini manusia yang penuh dosa. Terkadang kita lalai dengan dosa-dosa kita sehingga kita sadarnya kelak Tatkala sudah kita dibangkitkan, kita melihat ya Allah ternyata dosaku banyak. Mau lari ke mana kita? Mau bertobat, pintu tobat sudah tertutup. Mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampunan, pintu ampunan sudah tertutup. Yang kita cari hanyalah bantuan. Syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diriwayatkan kelak kaum muslimin berkumpul di padang mahsyar seraya kebingungan mau minta bantuan ke siapa datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salam wahai Nabi Allah Adam tolonglah kami bantulah kami kami ini hamba Allah yang penuh dosa kami tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka ya Nabi Allah Adam kemudian Nabi Allah Adam pun menjawab aku tidak pantas untuk menolong kalian aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ke Nabi Allah Nuh alaihi salam. Beliau pun menjawab begitu pula, aku tidak pantas untuk menolong kalian, pergilah kamu ke saudaraku Musa. Datang ke Nabi Allah Musa, jawabannya, jawabannya pun sama. Datang ke Nabi Allah Isa, jawabannya pun sama. Kemudian Nabi Allah Isa menunjukkan mengisyaratkan datanglah kamu kepada saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tatkala itu berbondong-bondonglah kaum muslimin di padang mahsyar datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami termasuk golongan umat-umatmu ya Rasulullah. Kami hidup di akhir zaman." Akan tetapi kami lalai dengan nikmat yang telah diberikan kepada Allah yang begitu besar yaitu nikmat dijadikannya kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Dan di waktu ini kami mohon bantuan. Kami mohon pertolongan. Kami mohon syafaatmu ya Rasulullah. Berilah syafaat kepada kami umat-umatmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mohon kepada Allah dan bersujud. Kemudian Rasulullah mendengar suara yang mengatakan irfa' ra'syak irfa' rasyak, sal tu'ta isfa' tushaffa' wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujudmu angkat ya Muhammad Sal tu'ta mintalah apa yang kamu inginkan. Niscaya aku akan berikan kepadamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' tolonglah mereka. Niscaya mereka akan diberikan syafaat. Niscaya aku akan berikan pertolongan kepada mereka umat-umatmu. Wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Lihat hadirin hadirat. Yang kita bisa harapkan pertolongannya adalah cuman Sayyidina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang kita lalai. Kita sudah diberikan kemuliaan yang begitu besar menjadi umat Sayyidina Muhammad bahkan tatkala datangnya bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, kita lalai apa yang harus kita lakukan, kita pun tidak tahu. Coba mulai malam hari ini kita berjanji pada diri kita semua. Di bulan yang mulia ini aku berharap ya Allah agar aku bisa menambah amal-amalku karena semua kebaikan ini telah ada di bulan yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah itu semua ada dalam hati Anda sehingga apa? Allah pun dan rasulnya mencintai Anda sehingga kita untuk cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah pun mudah hadirin hadirat untuk menuju jalan supaya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus melewati perantara dan perantara yang sangat agung itu adalah melewati cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini semua telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berkata قل إن كنتم تحبون Allah, فاتبعوني يحببكم الله Katakan wahai Muhammad Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada umat-umatmu In kuntum tuhibbun Allah Kalau kalian cinta kepada Allah Fattabi'uni ikutilah aku Wahai kaum muslimin kalau ada di antara kalian mengaku-ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah kehidupan Rasulullah. Ikutilah amal-amal perbuatan baik Rasulullah. Laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan semuanya itu maka engkau dapat naik derajat ke dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menimbulkan cinta ini semuanya kita harus berpatok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah, tidak ada yang mensyariatkan salat-salat sunnah. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah pun tidak ada salat wajib. Oleh karenanya untuk cinta kepada Allah wasilahnya perantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah cinta kepada Rasulullah baru kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia tidak tahu siapa Sayyidina Muhammad siapakah Rasulullah sangat mustahil sekali Bayangkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum diciptakannya itu sudah terpampang di surga Allah. Tertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum diciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu sudah terciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir di dunia sudah terciptakan terlebih dahulu. Oleh karenanya sangat mustahil seorang hamba mengaku-ngaku cinta kepada Allah akan tapi tidak tahu biografi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak tahu siapa Nabi Allah Muhammad, tidak tahu amal-amal yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya hadirin, hadirat marilah kita bersama-sama di bulan yang mulia ini menambah amal kita agar timbul rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, gimana caranya kita supaya kita ini bisa cinta kepada Sayyidina Muhammad? Jadikanlah kehidupan anda dan kita semua ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita semuanya, mengikuti tata cara hidup Rasulullah. Mengikuti tata cara Rasulullah beramal, Karena dengan mengikuti beliau Maka kita telah menjadikan dalam hati kita Kunci atau guru Yang paling mulia yang ada dalam hati kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melaksanakan salat duha Kita pun salat duha Rasulullah melaksanakan salat kabliyah ba'diyah Kita pun melaksanakan kabliyah ba'diyah Dengan sunnah-sunnah tersebut Kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Dan Rasulullah pun bangga dengan kita karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Karena dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa ada orang yang benci terhadap sunnah-sunnahku, yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kalau sudah bukan golongan Rasulullah, mau minta bantuan ke mana lagi kita kelak di padang mahsyar? mau minta syafaat kepada siapa? Sedangkan kita bukan golongan Rasulullah kalau seandainya kita benci kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian cara yang kedua untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah memperbanyak salawat. Ini yang kita lalaikan dan bahkan sering Coba kita lihat kalau seandainya kita berjalan di depan masjid kita berjalan di depan masjid Al-Mustaqim ini untuk bepergian tatkala melewati masjid ini sudah dikumandangkan azan dan setelah azan ada salawat dikumandangkan salawat saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak kalau seandainya lewat kemudian dengar nama Nabi Muhammad keluar dari speaker masjid yang begitu keras ini dijawab tidak salawatnya bersalawat tidak untuk Sayyidina Muhammad terkadang kita lalai dengar nama Nabi Allah Muhammad tidak pernah bersalawat sama sama sekali dan dikatakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasanya orang yang tatkala mendengar nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat adalah golongan orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit katanya. Sekarang kita gambarkan begini saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya ada orang yang derajat hartanya atau kekayaannya, kecukupannya di bawah bapak-bapak dan ibu-ibu, mengatakan, oh bapak fulan bin fulan ini pelitnya minta ampun, Oh ibu fulan bin fulan ini pelitnya minta minta ampun. Kira-kira tersinggung tak kita? Tersinggung. Mungkin dengan perkataan tersebut harta kita langsung dikeluarkan sodakoh. Sodakohnya karena ada orang ngomong kita pelit supaya tidak dianggap pelit sodakoh. Kita tersinggung bahkan ada perasaan marah dalam hati kita. Kita ingin merubahnya, dan sekarang yang mengatakan orang-orang yang tidak pernah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad itu adalah Nabi kita Muhammad sendiri. Mana perasaan kita? Maukah kita termasuk golongan orang-orang yang pelit yang telah dikatakan oleh Nabi Allah Muhammad Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya Orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang tatkala namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Ini yang harus kita Perhatikan. Dan juga cara untuk bersolawat tidak harus duduk di masjid berjam-jam bersolawat pakai tasbih tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak kerja di kantor menjaga toko berjualan sambil berjualan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad bisa tidak? Bisa. Yang bersolawat mulut dan hati yang bekerja tangan apa susahnya ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga atau adik-adik yang masih sekolah sambil berjalan ke sekolah sambil bekerja di rumah ibu-ibunya sambil memasak sambil menyapu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad alangkah indahnya hidup seperti itu sedangkan kunci keberhasilan kita kunci kebahagiaan kita dapat kita dapatkan dengan hanya salawat Makanya ada seorang yang diriwayatkan suatu cerita bahasanya ada seorang hamba Allah yang kepingin bepergian yang kepingin bepergian untuk melaksanakan umrah atau haji di Masjidil Haram. Kemudian seorang anak ini pergi dengan ayahnya untuk melaksanakan umrah dan di perjalanan ayahnya terkena penyakit. Kalau di zaman dahulu ibu-ibu, bapak-bapak untuk pergi umroh tidak ada pesawat. Tidak ada pesawat. Kalau orang-orang di jazirah Arab naik unta terkadang jalan kaki berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mencapai ke kota Mekah melaksanakan umroh. Dan tatkala itu si bapak ini sakit dan tambah lama tambah parah sakitnya. Tambah lama tambah parah, si anak pun bingung mau berobat, berobat di mana. Ini di perjalanan, sedangkan perjalanan di zaman dahulu di jazirah Arab isinya padang padang pasir, tidak ada rumah sakit seperti sekarang. Bingung. Akhirnya ajalnya pun datang. Ajalnya si ayah ini datang. Kemudian si ayah pun wafat. Anaknya bingung menangis. Kemudian dilihat terus wajah si ayah kok tambah lama tambah menghitam wajah ayahnya ini tambah lama tambah gelap wajah ayahnya ini apa mungkin karena dosa yang telah dilakukan oleh ayah tersebut sehingga Allah tidak ridha kemudian si, si anak pun menutupi wajah ayahnya karena malu takut nanti dilihat orang kalau seandainya wajah ayahku ini dilihat aku malu wajah ayahku telah menghitam menghitam pekat apa atau mungkin karena amal-amal yang kurang atau mungkin ada amal jelek yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun murka. Kemudian ditutupi oleh si anak tadi. Kemudian si anak pun bersedih sampai tertidur. Dan di tidurnya mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah pun mengatakan Wahai anak Ketahuilah Ayahmu ini Amal baiknya sangat kurang Bahkan terkadang dia terjerumus dalam kejelekan Akan tetapi dia memiliki satu amal Yang selalu ditekuni Dan selalu dilaksanakan Bahkan diperbanyak amal tersebut Kemudian si anak pun bertanya apa itu ya Rasulullah? Dia selalu ayahmu ini selalu bersalawat kepadaku. Maka dengan salawat ini aku akan bersihkan dosa-dosa yang ada pada ayahmu. Kemudian Rasulullah dalam mimpi si anak tadi mengusap wajah ayah tadi. Di dalam mimpinya Rasulullah mengusap wajahnya. Kemudian si anak pun terbangun dan dibuka penutup atau kain yang menutupi wajah si ayah ternyata wajah ayahnya kembali seperti semula bahkan melebihi apa yang telah ada karena apa berkat salawat berkat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadilahnya sangat besar bapak-bapak ibu-ibu bersalawat apalagi kita masuk sudah bulan Rabiul Awal bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hadirin hadirat rahimakumullah Kunci keberhasilan kita di akhirat pun terletak pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba siapa di antara kita yang telah dijadikan umat Sayyidina Muhammad yang tidak berharap untuk bersanding bersama beliau kelak di surganya Allah? Adakah semua berharap? Kita berharap, kita selalu mohon ya Allah, jadikanlah aku ini masuk ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad termasuk dari golongan Sayyidina Muhammad kita selalu berharap seperti itu jika lo berdoa siapa tidak yang, yang tidak berharap bukan umat Sayyidina Muhammad kalau tidak berharap bersanding bersama beliau kelak di akhirat bukan umat Sayyidina Muhammad yang tidak berharap masuk ke dalam surga bersama beliau kelak di akhirat dan dengan ini semua kita harus memperbaiki amal. Malu kita ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diciptakan begitu sempurnanya tanpa dosa bersanding dengan kita hamba Allah yang penuh dosa malu. Jangankan dengan Sayyidina Muhammad ibu-ibu, bapak-bapak kalau seandainya kita ini pernah melaksanakan atau pernah melakukan dosa yang begitu besar. Kemudian di suatu saat Allah mentakdirkan kita berziarah bersolat bersilaturahmi ke rumah wali Allah. Walaupun seandainya wali tersebut tidak tahu apa yang telah dulu, dulu telah kita lakukan dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dalam hati kita timbul rasa malu. Takut, takut ketahuan. Oh, ternyata fulan bin fulan ini dulu pernah bermaksiat. Nauzubillah min dalik. Malu, ada rasa malu. Dan ini kita berharap bersanding dengan Rasulullah bersanding dengan orang yang tidak ada dosanya sama sekali bersanding dengan pemimpin umat di akhir zaman ini akan tapi diri kita penuh dengan dosa berlumuran dengan dosa pantas tidak tidak pantas tidak tidak pantas harus malu oleh karenanya untuk mendapat derajat bersanding dengan Rasulullah cintailah Rasulullah sebagaimana engkau cintai anak-anakmu sebagaimana engkau cintai orang tuamu sebagaimana engkau cintai hartamu semua itu pinggirkan ganti dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah cinta kepada Rasulullah Rasulullah pun berharap bersanding bersama kita karena Rasulullah sangat cinta kepada umatnya sampai Rasulullah mengatakan Kelak dia akhirat aku akan banggakan kalian umat-umatku yaitu umat Sayyidina Muhammad. Malu kita kalau seandainya kita sekarang ini penuh dengan dosa doanya selalu minta dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu amal apa yang telah kita perbuat? Amal apa yang telah kita perbuat? Walaupun kita ini sudah sujud bahkan beribu-ribu kali belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sujud kita dibarengi dengan penyakit riya. Terkadang sujud kita dibarengi dengan penyakit ingin dipuji orang lain. Masya Allah, tiap hari pergi ke masjid bersujud satu jam sampai di dahinya itu hitam. Akan tapi karena ingin dipuji oleh tetangga-tetangga yang ada di masjid percuma sujudnya hilang. Pahala sujudnya hilang. Ingin beramal baik bersedekah karena ingin pujian orang lain, sedekahnya tidak mendapatkan pahala, hilang begitu saja. Yang kita harapkan kelak di akhirat hanya bantuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ber, berkeinginan untuk bertanding dengan beliau? Orang yang begitu mulia, Sampai dikatakan diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit Beliau adalah seorang sahabat ahli syair yang selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan Nabi kita Muhammad Beliau mengatakan dalam syairnya wa ahsanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u hulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka hulikta kama tasa'u Ya Rasulullah yang lebih tampan yang lebih bagus yang lebih ganteng darimu mataku ini tidak pernah melihat ya Rasulullah dan yang lebih sempurna darimu tidak pernah ada seorang wanita yang melahirkannya ya Rasulullah. Engkau yang paling sempurna ya Rasulullah. Engkau yang paling indah dipandang ya Rasulullah. Wajahmu penuh dengan cahaya ya Rasulullah katanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Hulik tamu barra'an min kulli aibin dan engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mubarra'an. Bebas bersih dari segala aib dan celak. Sedangkan kita diciptakan di dunia ini yang selalu melaksanakan aib, selalu melaksanakan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Khuliq tamu barra'an min kulli aibin engkau telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa aib dan celah sama sekali ya Rasulullah. Ka'annaka khuliqta kama sau seakan-akan engkau diciptakan ini karena keinginanmu sendiri. Maksudnya apa? Karena keinginanmu sendi sendiri. Maksudnya engkau ini lahir ya Rasulullah ingin tampan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan. Sebelum engkau dilahirkan engkau ingin wajah yang begitu indah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang begitu indah. Seakan-akan engkau memberikan tawaran kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah aku dalam keadaan sempurna tapi itu semua tidak pernah diminta oleh Rasulullah Allah lah yang menciptakan itu semua seakan-akan engkau memberikan tawaran kepada Allah untuk dilahirkan dalam keadaan yang sempurna akan tapi tidak karena Allah betul-betul menciptakanmu dalam keadaan yang sempurna lihat Rasulullah orang yang begitu dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabi tadi begitu tampan dan amalnya pun baik dari segi zahirnya baik batinnya pun baik. Terkadang kita zahirnya saja baik. Pakai pakaian muslim, pakai kalan suah, pakai kopiah, pakai sarung, pergi ke mana-mana pakai sarung tapi hatinya penuh dengan kekotoran. Nauzubillah min dzalik. Hatinya penuh dengan dengki, penuh dengan iri, melihat tetangga rezekinya lancar iri, mengadu kepada Allah ya Allah engkau berikan kepada tanggaku mobil kok aku tidak diberi mohonnya yang aneh-aneh kepada Allah Subhanahu wa taala makanya tidak digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kecukupan masih kurang saja itu kita coba lihat terkadang kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terbawa emosi. Terbawa emosi ngelihat tetangga beli mobil Alphard yang mahal, harganya miliaran. Karena rumahnya sudah sama-sama besar, akan tapi tetangga punya mobil kita belum iri. Iri minta kepada Allah, ya Allah belikan kepada aku mobil. Sudah untung hidup dengan sehat, masih minta yang aneh-aneh. Allah itu maha tahu. Allah maha tahu boleh memang boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi berdoa harus ada adabnya. Pertama berdoa kita harus syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkadang kita lalai. Kita ini sudah diberi nikmat penglihatan tidak pernah disyukuri. Pernahkah kita mengucapkan di dalam doa kita alhamdulillah ya Allah Engkau telah memberikan, memberikan kepada kepadaku nikmat peng, penglihatan yang begitu besar sehingga aku bisa membaca Al-Qur'an sehingga aku bisa melihat wajah para aulia ussalihin sehingga aku dapat membaca wirid-wirid dapat membaca zikir pernah kita berdoa seperti itu pernah kita bersyukur seperti itu terkadang tidak pernah bahkan mungkin tidak pernah sama sekali karena apa terlalaikan dengan dunia dalam hati isinya dunia, dunia dan dunia. Dikatakan oleh sebagian para ulil salihin, dunia ini bagaikan bangkai. Dunia kaljifah seperti bangkai. Coba lihat siapa yang suka dengan bangkai? Yang suka dengan bangkai siapa? yang suka dengan bangkai adalah anjing. Anjing itu suka dengan dengan bangkai. Makanya kalau ada orang muslim yang hari-harinya diisi dengan dunia, sibuk dengan dunia, mencari uang, uang dan uang, lupa dari Allah, lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada bedanya seperti hewan tadi. Tidak ada bedanya dengan dengan anjing selalu mencari bangkai. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam syairnya Wadih dunia daniya hawadithuha kathirah wa aisyadha hagira wa muddatuha qasirah. Dunia ini hina kata Habib Abdullah Haddad. Dunia ini hina. Hawadithuha kathirah. Bencana alam terjadi di sana sini. Coba lihat di Indonesia ini yang sana belum selesai, beritanya belum tertutup, sudah ada bencana lagi di kota lain. Yang di kota sini belum selesai, belum kelar, sudah ada bencana lagi. Inilah dunia. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini Inilah dunia wahai hamba Allah. Kenapa engkau masih tertipu saja dengan dunia? tidak pernah mendekatkan diri kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia yang harus kita hindari. Boleh kita mencari harta, boleh kita mencari uang, boleh kita bekerja asal jangan pernah lalai dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga harta kita pun barokah. Harta kita pun barokah. Kalau orang sudah lalai dengan Allah, lalai dengan Rasulullah, dikasih harta sebanyak apapun kurang. Coba kita lihat kemarin kita sempat bersilaturahmi kepada salah seorang di luar kota. Dia mengatakan, "Sungguh indah ya Ustaz." sungguh indah kita ini kalau seandainya kita membangun usaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah kalau kita ini bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pegawainya Allah itu sangat indah. Coba lihat ya Ustaz. Kita ini dulu punya perusahaan yang begitu besar. Akan tetapi kehidupan kita tidak bahagia. Kemudian kita ingin merubah Karena kita sering hadir di majlis ilim, kita sering dapatkan tausiah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun melaksanakannya dan alhamdulillah. Sekarang kita cuma membuka warung makanan yang ada di depan rumah saja. Dan semuanya kita target untuk hari ini dibagikan ke anak yatim yang ada di lembaga di sana 70 orang. Hari ini untuk pondok pesantren santri-santrinya diberi makanan 50 orang setiap hari digilir. Sehingga suatu saat kita pernah ya Ustadz mengeluarkan uang 700 ribu untuk semua pembagian makanan tadi kepada anak yatim. Akan tapi lihat, sungguh Allah itu maha baik Allah menganti dengan berkali-kali lipat datang orang ya Ustaz mengirim uang 11 juta. Kita keluar 700 ribu datangnya 11 juta berkali-kali lipat. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dari segala urusannya jalan keluar wayarzuqhu dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka datang uang 11 juta. Sehingga kita ini berpikir ternyata Allah itu Maha Maha Esa, Allah itu Maha benar. Yang dikatakan benar terjadi tinggal kita. Karena kita ini cinta kepada Rasulullah tidak ada, cinta kepada Allah tidak ada, sehingga tidak percaya dengan hadis, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Coba kalau seandainya ada seorang ustaz mengatakan wahai, ya ada yang bertanya kepada ustaz ya ustaz, kita ingin mendapatkan harta yang banyak, kita ingin hidup kita ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala caranya seperti apa? Kemudian ustaznya menjawab, beristighfar kira-kira dilakukan tidak? Kira-kira percaya tidak? Kalau orang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mengatakan dalam hatinya tidak mungkin. Kita ini dapat uang harus bekerja. Dengan beristighfar tidak mungkin dapat dapat uang. Nah, ha, tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Ini semua telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan istaghfiru rabbakum إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين استغفر استغفروا ربكم beristighfarlah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian Allah Innahu kana ghaffara Allah lah yang maha pengampun Allah lah yang telah memberikan ampunan kepada kalian Kemudian setelah istighfar yursilis sama'a alaikum madrara Allah lah yang menurunkan hujan kepada kalian. Dengan hujan ini sawah kalian bisa tumbuh. Sawah kalian bisa subur. Kebun buah kalian bisa subur dengan adanya hujan telah dirunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidkum bi amwalin wa bani dan Allah melampangkan harta, kalian dan Allah memberikan kepada kalian orang-orang yang belum memiliki keturunan Allah berikan keturunan dengan istighfar Allah yang mengatakan bukan ustaz sekarang yang perlu kita camkan dalam hati kita percayakah kita dengan perkataan Allah tadi kalau seandainya kita katakan bapak kepingin kaya istighfar kepingin punya anak istighfar kepingin hujan turun istighfar kepingin punya mobil istighfar sulit untuk melaksanakannya. Tidak bisa. Pengen mobil Alphard yang harganya satu miliar, modalnya cuma istighfar dalam masjid. Nah, jawabannya seperti itu, harus bekerja Ustaz. Boleh kita ber berikhtiar dengan bekerja, akan tapi jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelupaan kita dari Allah itulah yang mempersulit harta kita, yang mempersulit kecukupan kita, yang mempersulit keinginan kita, Kalau kita sudah dekat kepada Allah, apapun yang diminta diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tapi karena kita ini sering lalai sehingga apa yang kita inginkan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita ingin harta. Mungkin di antara hadirin hadirat ada yang sedang membangun rumah, ternyata di tengah-tengah membangun rumah harta habis, uang habis jadi macet pembangunannya. Pembangunannya jadi jadi macet. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gampangkanlah hartaku sehingga aku bisa meneruskan bangunan rumahku ini, ya Allah. Sampai bertahun-tahun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersuudzon. Jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengatur adalah Allah. Mungkin Allah ini tahu kalau seandainya Hambaku ini yang tadi memiliki rumah yang kecil dan sekarang sedang dibangun ingin rumahnya ditingkat. Kalau sudah tingkat dia bakal sombong. Kalau sudah sombong terjerumus dalam dosa. Ia kalau bertobat, kalau tidak bertobat kemudian ajalnya datang bagaimana? Allah tahu, biarkan sudah. Nanti kalau sudah hatinya bersih, aku berikan. Atau mungkin bisa jadi, kalau seandainya rumahnya dibangun, dia bakal berbangga-bangga dengan rumahnya kemudian dia berfoya-foya di dalam rumahnya sehingga lupa dengan ibadah kepadaku sehingga Allah undur mundurkan nanti pembangunannya biar biar mengintrospeksi diri dulu kalau seandainya sudah siap aku berikan ada orang minta mobil dulunya selalu melaksanakan sunnah sunnah Rasulullah selalu beribadah di masjid tatkala punya mobil dulu beribadah di masjid jalan kaki rela jalan kaki tatkala punya mobil tidak mau kepinginnya naik mobil kemudian lama-lama malas ke masjidnya nanti mikir parkirnya karena sudah kebiasaan naik mobil sulit nanti parkirnya tidak pergi ke masjid lagi Allah tahan jangan diberi mobil dulu kalau diberi mobil nanti tambah menjauh dariku kata Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sudah diberi mobil, dulunya baik, dulunya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta sering hadir majelisul ilim, diberi mobil, mobilnya dibuat jalan-jalan ke sana sini keluar kota, lupa dengan majlis ilim, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Semuanya Allah yang mengatur semua serahkan kepada Allah. Allah pun akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak mungkin Allah memberikan yang kurang baik bagi kita tidak mungkin. Pasti Allah berikan yang terbaik. Oh, yang terbaik buat hambaku ini ini. Yang terbaik buat hambaku yang yang itu adalah ini. Allah semua mengatur. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Mungkin ini yang dapat Al-Fagir sampaikan Dan yang terakhir Al-Fagir ingin menyampaikan salam dari Buya Yahya Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada urusan yang tidak bisa ditinggal Kemudian Himbauan kepada para hadirin hadirat Untuk mengawali bulan yang begitu mulia ini Kita harus sering bersalawat Sering hadir ke majlis maulid Di mana-mana kalau di bulan Rabiul Awal ini pasti setiap hari bahkan ada maulid kalau bisa hadir dan besok kita undang hadirin dengan salam takdim dari guru kita Buya Yahya kita undang semua hadirin yang hadir di tempat ini untuk menghadiri acara maulid besar yang akan dilaksanakan di pondok pesantren lembaga pengembang, pengembangan dakwah Al-Bahjah besok pagi acara akan dimulai jam setengah lapan kalau kepingin tidak berapa berebutan masuknya datang pagi jam 7 sudah ada di tempat karena yang menghadiri banyak kalau kepingin dekat dengan dengan habaibnya dekat sama buyanya ya harus datang datang pagi yang semangat datangnya jam 10 berangkat dari rumah jam 10 sampai di albahjahnya jam 11 tinggal nunggu apanya itu Mau idah sudah selesai itu. mau Maulid sudah selesai tinggal nunggu makannya. Namanya numpang makan bukan hadir maulid. Jadi hadir dari awal. Coba kita lihat habaib kita ketika kita mengundang guru guru kita sama kita ini mengundang habaib di kota Cirebon ini. Apa yang mereka katakan? Kita kepingin hadir dari acara pertama maulid. Saking berharap apa yang mereka katakan Aku tidak berharap apa-apa. Bukan karena ingin dibangga-banggakan. Oh, Habib Fulan bin Fulan, Masya Allah datangnya awal. Oh, Kiai Fulan bin Fulan datangnya pertama kali. Bukan itu. Yang aku harapkan syafaat bagi dan Nabi Besar Muhammad. Mereka. Yang mengatakan seperti itu, itu mereka. Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sudah yakin cinta kepada Rasulullah SAW Masih mengharapkan syafaat bagi baginda Nabi Besar Muhammad. Lah kita ini diundang datang maulid datangnya nanti 15 menit acara sudah selesai 15 menit sebelum acara selesai datang datang ke depan masang muka biar dilihat oleh guru kita oh fulan bin fulan hadir hadirnya bukan karena Allah bukan mengharap mengharapkan syafaat Rasulullah hadirnya kepingin dipuji oleh guru kita dipuji oleh habaib oh fulan bin fulan hadir masya padahal hadirnya baru 5 menit itu yang harus dijamkan. Jadi di bulan yang mulia ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita isi kehidupan kita ini dengan bersolawat Karena dengan solawat ini kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak pernah berharap melihat wajah Nabi Muhammad? Bahkan kita ini walaupun dalam mimpi ya Allah. Walaupun dalam mimpi dalam tidur kami tampakkan wajah Sayyidina Muhammad, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Akan tapi hati kita belum bersih sehingga Rasulullah pun tidak bisa datang kepada kita. Dan insya Allah dengan salawat di bulan yang mulia ini Rasulullah pun datang ke dalam mimpi kita, dalam tidur kita. Karena para ulama mengatakan kalau sudah Rasulullah datang di dalam mimpi untuk datang secara yaqadah, datang secara sadar berhadap-hadapan seperti orang berbicara seperti ini bukan hal, bukan hal yang sangat sulit. Kita pernah bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian kita berharap ya Allah, aku sebelum matiku aku ingin bertemu dengan Nabi secara sadar. Karena mungkin Bapak Ibu-ibu, mungkin kita ini bisa bertemu dengan Nabi secara secara sadar. Dan itu bukan hal yang mustahil. Rasulullah itu masih hidup, jasadnya saja yang sudah tiada, tapi rohnya masih ada. Bisa Rasulullah datang ke hadapan kita yang kita inginkan bisakah kita melihat wajah Nabi Coba lihat ada suatu cerita ada seorang cucu dari baginda Nabi besar Muhammad salah seorang habib dia berziarah ke makam kakeknya Sayyidina Muhammad berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam isinya salawat di depan makam Nabi isinya bersalawat bersalawat bersalawat dan bersalawat Kemudian suatu saat ada orang datang. Ada orang lain datang berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah ziarah orang ini tertidur. Yang baru datang ini tengah-tengah ziarah tertidur. Yang si Habib tadi baca salawat di belakang. Habibnya tadi, cucu Nabi tadi baca salawat di di belakang. Dan orang yang baru datang berziarah di depan tertidur ternyata dalam tidurnya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang baru datang ini mimpi Rasulullah. Kemudian dalam mimpinya itu orang tersebut melihat Rasulullah itu sepertinya kebingungan. Rasulullah sepertinya kebingungan. Mondar mandir. Kemudian seorang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku ini kelihatannya melihatmu dalam keadaan kebingungan?" Ya wahai umatku Ya wahai umatku Aku dalam keadaan bingung Coba lihat Di ujung sana itu ada Orang cucuku yang selalu bersalawat kepadaku Aku ingin datang kepadanya Akan tapi ada salah satu hal Yang mencegahku untuk datang kepadanya Sehingga aku ini terhijab untuk datang ke kepadanya Tertutup Jalan untuk datang kepadanya tidak bisa Padahal aku ingin datang kepadanya Kemudian orang tadi ini terbangun. Terbangun dan menghampiri cucu baginda Nabi besar Muhammad tadi, yaitu Habib tadi dihampiri. Kemudian mengatakan, "Ya Habib." Kemudian si Habib pun kaget. Engkau tahu dari mana kalau aku ini Habib? Engkau tahu dari mana kalau aku ini cucu Rasulullah SAW? aku da tahu dari kakekmu sendiri yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku datang untuk berziarah dan tengah-tengah ziarah aku tertidur dan aku melihat Rasulullah kakekmu itu sedang bingung ingin menghampirimu akan tapi ada salah satu hal yang mencegahnya kemudian orang ini melihat dan aku ini sampai sekarang ini bingung apa yang mencegah kakekmu untuk datang kepadamu sedangkan kau sudah mulai tadi bersalawat Ternyata kata orang ini coba apa yang engkau kantongi itu? Yang engkau bawa itu apa? Coba berikan kepadaku. Ternyata yang ada di dalam kantong tersebut tatkala dia berziarah di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekotak rokok sehingga rokok tadi menjadi hijab untuk datangnya Rasulullah kepada dirinya diberikan kepada orang tadi dibuang dibuang datanglah Rasulullah dalam tidurnya kalau sudah Rasulullah datang dalam tidur untuk datang secara yaqadah, datang secara sadar, sangat mudah sekali tinggal berdoa menambah amal Rasulullah pun akan datang. Itu yang harus kita harapkan. Coba Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala mengalami sakaratul maut beliau tidak merasakan sakit sama sekali setelah meninggalnya Sayyidina Bilal bin Rabah yang tak kala meninggal istrinya itu menangis melihat sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh suaminya Sayyidina Bilal bin Rabah istrinya menangis kemudian dalam keadaan sakaratul maut Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan wa syauqah wa syauqah wa tarabah wa tarabah gadan liqa'u ahibbah Sayyidina Muhammadin wa hizbah ketahuilah wahai istriku jangan kau bersedih alangkah rindunya diri ini Alangkah nikmatnya aku sekarang. Karena gadan liqa'u ahibbah. Besok setelah wafatnya aku sekarang. Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Liqa'u ahibbah wa hisbah. Aku akan bertemu dengan kekasihku Sayyidina Muhammad dan pasukan-pasukannya yaitu para sahabat sahabat-sahabat seperjuanganku dulu aku akan bertemu setelah wafatnya aku sekarang. Coba lihat Sayyidina Bilal, Bilal bin Rabah mengatakan seperti itu dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sakaratul maut itu sakitnya minta ampun sampai dikatakan kalau seandainya kita dicincang pakai pedang kemudian dibandingkan dengan sakaratul maut tidak ada apa-apanya lebih sakit sakaratul maut. Gimana rasanya? kita tergores pisau saja sakitnya minta ampun apalagi kalau dicincang-cincang dengan pedang berarti sakaratul maut sangat sakit sekali kemudian setelah wafatnya Sayyidina Bilal bin Rabah para sahabat ada salah seorang sahabat yang bermimpi bertemu Sayyidina Bilal bin Rabah dalam mimpinya kemudian sahabat ini bertanya wahai Sayyidina Bilal bin Rabah apa yang kau rasakan tatkala engkau sakaratul maut tatkala engkau menghadapi sakaratul maut apa yang kau rasakan Sayyidina Bilal bin Rabah dengan mudahnya menjawab aku tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Sahabat itu pun bingung, kok bisa? Rasulullah aja merasakan rasa sakit tatkala dicabut nyawanya. Kok engkau mengatakan tidak sakit? Aneh sekali ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah? Ketahuilah sahabatku, aku tidak merasakan sakit sama sekali itu karena tatkala sakaratul maut datang menjemputku tatkala malaikat ingin mencabut ruhku di sampingku ada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan aku memandang wajahnya rasa sakit yang begitu besar itu hilang tidak ada rasanya coba kalau seandainya Rasulullah datang menjemput kita bersama malaikat ketika kita dicabut ruh kita. Indah sekali. Mulai dari kita di dunia sudah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap seperti itu yang bagus. Oleh karenanya, untuk mendapatkan derajat seperti itu, dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dekat kepada Rasulullah, pasti dekat kepada Allah. Tidak ada orang dekat kepada Rasulullah tambah jauh dari Allah tidak mungkin. Tidak, tidak mungkin. Oleh karenanya di bulan ini mari kita sama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang dapat Al-Fakir sampaikan Kita tutup dengan doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تدردنا واختم بالصالحات عملنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله di malam yang mulia ini ya Allah kami telah masuk di bulan yang mulia maka muliakanlah kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ampunilah dosa kedua orang tua kami ampunilah dosa saudara-saudara kami ampunilah dosa tetangga-tetangga kami kami hambamu yang penuh dosa ya Allah berkat bulan yang mulia ini ampuni dosa kami ya Allah Ampuni dosa keluarga kami ya Allah dengan berkat datangnya bulan yang mulia ini bulan Rabiul Awal bulan dilahirkannya kekasihmu Sayyidina Muhammad dekatkanlah diri kami dekatkanlah diri kami kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan dekatnya kami kepada beliau kami bisa dekat kepadamu ya Allah hapus semua dosa-dosa kami ya Allah Gampangkan semua urusan kami dalam membersihkan hati ini ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Aib-aib saudara kami ya Allah. Aib-aib tetangga kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu melaksanakan salat. Selalu melaksanakan salat. Selalu melaksanakan salat untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Di antara kami. Di tetangga-tetangga kami di samping masjid ini ya Allah mungkin ada dari hamba-hambamu umat Sayyidina Muhammad yang masih meninggalkan salat maka berikan hidayah kepada mereka ya Allah sehingga mereka dapat melaksanakan salat sehingga mereka diampuni dosa-dosanya olehmu ya Allah dan dengan berkat majlis ini dengan berkat bulan yang mulia ini ya Allah gampangkan semua urusan kami di antara kami ada yang belum bisa melunasi hutang maka gampangkan hutang kami untuk membayar hutang kami ya Allah dengan berkat bulan yang mulia ini ya Allah. Dan jadikanlah akhir dari hidup kami ini ya Allah berdampingan dengan kasihmu mu Sayyidina Muhammad sehingga kami merasakan merasakan keringanan tatkala kita dicabut ya Allah. Dan jadikanlah kami kelak bersanding bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surgamu ya Allah inilah yang dapat kami mohon di malam yang mulia ini ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة